nas učvrsti i uputi pravim putem. Amin. Rahim. Od mnogih današnjih teških situacija u kojima se našao ovaj naš ummet, gledajući na okupaciju zemlje muslimana, zemlje u kojoj je Božji poslanik alaihi salatu wasalam prenesen u noći Isra zemlje iz koje je Mi'rađ učinjen do sedmog neba uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala gdje je propisan namaz gdje je razgovarao sa svojim gospodarom zemlje koja je prva kibla muslimana u svijetu, kada govorimo o onome šta se tamo radi i o njenoj okupaciji, zaista to razdire prsa jednog mu'mina. Kada čujemo šta se radi u Čečeni, kada čujemo šta se radi još uvijek u Bosni, na Kosovu, šta se radi u Kašmiru, šta se radi na Filipinima, u Indoneziji i na mnogim drugim mjestima gdje su muslimani podlačeni. Danas Hatib petkom, džumom ima toliko tema da govori da je zaista u jednoj nedoumici. Šta prije da kaže? I o čemu najprije da progovori? Upravo zbog veličine i mnoštva problema u kojima se našao ovaj naš umet. Ovo sve što smo spomenuli, još gore od toga je veliko neznanje i džahilijet u kome još uvijek živi većina ovoga umeta, oponašanje ponašanje kafira, njihovih sistema, adeta, običaja i svega onoga što oni radi, Zaista ova vjerska fitna i vjersko iskušenje u koje smo mi kao muslimani i kao ummet zapali gore je od ubistva. Kao što kuranski ajet kaže wal fitnetu ekbaru min al Kada govori o ovoj vjeri onaj ko govori bez znanja i zlonamjerno, kada se iskrivljavaju Allahovi ajeti i nemaju zaštite, nemaju više omera i nemaju više ashaba koji nisu žalili svog imetka i koji nisu čuvali svoje kuće i koji nisu sjedili u svoje žene i koji nisu žalili svoje vrijeme žrtvovati za ovu vjeru. Nema više tih generacija koje se spominju kao primjerom do sudnjega dana. Primjerom za koji se i danas pitamo je li moguće tako? Jesu li to ljudi ili su meleki? Upravo je moguće zato što je ostvareno. Zato što su ti ljudi uzeli pred sebe Allahove principe i Allahovu vjeru. I nisu popuštali, niti su se odricali njih u ime Allaha da wa taala. Kada gledamo na sve ove probleme u kojima smo se kao umet našli, dužnost nam je velika i obaveza da se zapitamo a ko je taj ko će muslimane izvesti iz ove teške situacije? Na koji način ćemo povratiti našem umetu onaj ugled koji je nekada imao. Nema sumnje da ova velika iskušenja su spomenuta u našoj vjeri. A kako i ne bi bila kada toliko ajeta i hadisa nam govore o mnogim stvarima, a da ovo kao jedno od najvećih pitanja ne bude spomenuto. Ovim želim započeti jedan ciklus kazivanja o tome ko je ta skupina koja će osloboditi Kudus? Ko ta skupina koja će osvojiti Rim? Ko ta skupina koja će, ne bojeći se ljudi, sprovodeći Allahove zakone, čvrsto na Allahovom putu, čistoga ga vjerujući, uspostaviti Allahove zakone na zemlji. Ko su oni? I gdje su oni? Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam kaže u svome hadisu La tezalu ta'ifatum min ummeti قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم kedalik. Neprestano će biti jedna skupina ovoga ummeta koji će se držati istini. Neće im škoditi oni koji im se suprostavljaju, niti oni, niti oni koji ih napuštaju dok ne dođe Allahova odredba. A oni su ispravni. وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى nas. Oni su iznad ljudi. Ne može im naškoditi nikakva ideologija, nikakav sistem, bilo politički, ekonomski, ili kakav god drugi hoćete. Jer oni su ponosni svojom vjerom i onim što drže u svojim prsima i po čemu rade. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Jer taj ponos od Allaha potiče. Zatim ćemo naći u Resulu alaihissalatu wasalam ponos vjere i zatim u pravim iskrenim vjernicima. Ovaj hadis prenosi i Buharija i Muslim. Što znači takva skupina vjernika će biti do sudnjega dana. I neće biti vremena kada te takve ispravne skupine neće biti. Samo je pitanje kolika je ona. Je li mnogobrojna? pa će imati utjecaja na druge ljude, pa će moći ostvariti ono što je propisuje uzvišeni Allah te taala. Ili je malobrojna ili je ona koja će se svesti na pojedince kojima ćemo kasnije spomenuti, kojima ćemo govoriti. Ovaj hadis spominje i Buharija i Muslim. Dakle, nema sumnje u njegovu istinitost i ispravnost. A u Ibni Mađinoj zbirci Sunenu se kaže kawametun ala emrillah, koji čvrsto stoje na Allahovoj odredbi, na pravome putu. Koja je to skupina u stvari? Islamska ulema kada govori o ovoj temi, navodi nam sedam osnovnih svojstava koja treba da se nađu pri nekome da bi mogao biti ubrojan u ovu spasonosnu, pobjedonosnu skupinu potpomognutu skupinu od uzvišenog Allaha te baraka ta'ala. Sedam osnovnih svojstava. Iako oni imaju mnogo više onoga po čemu se odlikuju, ali ovo je ono što je karakteristično i posebno značajno da se spomene da je pri njima. Mi možemo danas reći da bilo koja skupina koja pri sebi ima ovih sedam svojstava, to je ta pobjedonosna skupina. Da svako onaj u onolikoj mjeri koliko na sebi i pri sebi bude imao ovih svojstava je u tolikoj mjeri od te pobjedonosne i spašene skupine vjernika. Prvo svojstvo o kome ćemo danas govoriti, a inša Allah narednim kazivanjima ćemo govoriti o ostalim svojstvima ove spasonosne skupine. Prvo svojstvo jeste itiba'ul Kur'an wa sunnati nabiji sallallahu alihi wa sallam ala fahmi salafu salih. Kur'ana, sunneta Božijeg poslanika alaihi sallatu sallam, po svačanju prvih, prvih generacija muslimana selefu saliha ovoga ummeta. I danas vidimo veliki problem oko razdvajanja ummeta oko nekih pitanja. Razilaženja ummeta oko nekih pitanja. Zašto razilaženje mi postavljamo pitanje? Upravo zbog toga što neki nisu sebi uzeli kao menheđ, kao propis i princip u svome životu da im je Kur'an na prvome mjestu. Zatim sunnet Božih poslanika, ali sato selam, po prvih ispravnih generacija muslimana. Naći ćemo ljude koji prvo postavljaju sebi ciljeve, ekonomske, političke ili kakve god druge hoćete. A zatim kažu, e onda neka se Kur'an i sunnet ovome prilagodi, pa ćemo od ajeta kur'anskih ostaviti ono što ovome našem principu ne odgovara, a druge ćemo ajete i hadise protuvačiti kako nam odgovara. Tako se ne može uspjeti. Ova vjera ne traži nikakve filozofije, ne traži ništa novo da se dođe s nečim kako bismo uspjeli i kako bismo dobili Allahovu pomoć. Kur'anski ajet nam jasno i nedvosmisleno kaže وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ Zasigurno će Allah pomoći onoga ko pomaže Allahovu vjeru. Onakvu kakva ona jeste u svojoj biti. Ne onako kako je ljud, kakvu je ljudi sebi predstavljaju i kakvu su je ljudi sebi prilagodili. Već onakvu kakva ona jeste. Ko to uspostavi i ko pomogne Allahovu vjeru, neka zasigurno zna da je podpomognut od uzvišenog Allaha te ta'ala. Ko su ti? Kada kažemo najbolja generacija ljudi, najbolje tri generacije koje je Boži poslanik, ali sad se sam spominje. To su ashabi, tabiini i tabi tabiini. Koji su primijenili islam u svojoj praksi, koji su neprikosnoveno slijedili Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, ostvarujući značenje šahadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kada se svi okupimo oko ove ideje, onda onog temeljnog razilaženja među muslimanima neće biti. Iako ne možemo nikada postići među muslimanima da se slažu u svim u shvatanju svih propisa vjere, ali u shvatanju osnova vjere, u shvatanju principa našeg života. Tu ne smije niti može biti razilaženje među, među muslimanima. Kaže nam Resulullah ali u tom smislu hajrul kuruni karni. Najbolja generacija je moja generacija. Thumme alladhina zatim ona koja slijedi, thumme alladhina zatim ona koja slijedi. Ovaj hadis je mutefakun alejhi, prenosi ga i Buharija i Muslim. A u drugom Ibn Mažinom hadisu se kaže ihfavuni fi, asha, fi ashabi. Čuvajte me u mojim ashabima. Thumme alladine jelunahum, thumme alladine jelunahum. Zatim onima koji dolaze, zatim onim koji dolaze. Thumme jefšul kedib. Zatim će se laž među ljudima proširiti. Šta znači ova riječ? Jer nam je dužnost da se zapitamo kada mnoge ajete i hadize poznajemo. Šta to znači? Da li se to u našem životu primjenjuje? Šta znači hadis Božijeg poslanika ali sad sam bi kao vametun ala emrilla, Šta znači da se čvrsto drže Allahovog puta? Šta znači da su na pravome putu? Ko bi taj mogao biti? prije svega oni koji se drže Kur'ana i Sunneta. A zatim ta ispravna generacija ashaba Božijeg poslanika ali salam koja je opisana u kuranskom ajetu fa in amenu bi misli amentum bihi ako budu vjerovali kao što vi vjerujete o Božji poslaniće i o, i o ashabi tvoji ako budu drugi vjerovali kao što vi vjerujete onda su na pravome putu. Ako se okrenu i budu tražili nove sisteme nekakve i budu slijedili sve drugo mimo onoga puta poznatoga فَإِنَّمَا هُمْ فِي Onda su oni na krivome putu. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ A Allah će ti biti dovoljan kao zaštitnik od njih. Ne boj se. se mi samiul A on je taj koji sve čuje i sve sve zna. I zato upravo su oni ti kod kojih se ostvarilo svojstvo džemata. Džemata muslimana. Danas mi imamo mnoge skupine muslimana koji sebe nazivaju tim džemaatom. Ali da li je u biti to taj džemaat koji se spominje u Kur'anu i sunnetu Božih poslanika, ali sad To je džemaat to je skupina ispravnih vjernika koji su na putu Resula alaihi i njegovih ashaba.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 Prije svega ashaba Božih poslanika. Mi ćemo ga usmjeriti onda gdje je krenuo. I pržit ćemo ga džehennemom. A loše je to i ružno stjecište? Dakle, uputa je u slijedjenju Božijeg poslanika, ali i zato selam neprikosnoveno onako kako je to došlo do nas ispravno. Kada govorimo o toj spasonosnoj skupini, moramo istaći hadis Božijeg poslanika, ali i sato selam, koji svojim predajama i rivajetima doseže stepen prihvatljivog hadisa, a spominje ga Ibni Mađe, Tirmizija i drugi. U Ibni Mađinoj zbirci se kaže podijelit će se židovi na 71, kršćani na 72, a muslimani na 73 skupine. Svi će u džehennem osim jedna. Pitaju ashabi Božeg poslanika, ali sad sam, koja je to skupina, o allahu poslaniće, a on im odgovara el džema'a, to je džemat. Oni koji su okupljeni oko istine, to je u Ibn Mađinoj zbirci spomenuta. A u Tirmizinoj se kaže ma ene alihi wa ashabi. Ono na čemu sam ja i moji i moji ashabi. To jeste to su dva najznačajnija i karakteristična svojstva ove spašene grupe i skupine. A to je džemat i to je sunnet. I zbog toga je i nazvala, nazvana ehlu sunnet wal, wal koja se drži prakse Božijeg poslanika, ali i selam, koja je džema okupljena oko toga. Da neko ne bi pogrešno shvatio, treba napomenuti da se to radi o principu prihvatanja istine, a ne gledanja na brojnost sljedbenika nečega. Kaže Ibnu Mes'ud, el džema'atu man wafaqa al haqqa, walau wahde. Džemat Skupina to su oni koji su u saglasnosti sa istinom, makar bili pojedinci. A Ibnul Qajim kaže u svojoj knjizi A'lamul muwaqqi'in wa'lam أن الجماعة من اتبع الحق ولو كان منفردا وخالف وخالفه كل من في الأرض i znaj da je džemat onaj ko slijedi istinu makar bio pojedinac i svi se ljudi na zemlji suprostavljali. Dakle, džemat se poznaje po slijeđenju istine, a ne po mnoštvu sljedbenika koji su stali uz određenu ideju i slijede je. I upravo objašnjavajući nam ovaj princip kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ Da istina slijedi njihove strasti, da se istina povodi za njihovim prohtjevima, nered bi nastupio na nebesima i na zemlji. I kaže uzvišeni Allah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Većina ljudi neće vjerovati, a da uz to vjerovanje neće širk i nevjerstvo pomiješati. وَإِن تُطِيَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te skrenuli sa pravog puta. I zato ovaj princip koji ljudi danas uspostavljaju i drže ga se donekle u svojim sistemima vjerovanja, rada, djelovanja na ovome svijetu, sistemi izglasavanja ne mogu u ovome slučaju se u islamu nikako primijeniti. Jer nije princip ispravan niti istinit da je istina uz većinu. Već je istina neovisna od toga koji je slijedi i ko uz nju staje. Vidjet ćemo u mnogim hadisima Resula alaihi da su nekada pojedinci iznosili ovu istinu i bili na istini bez obzira što im se većina suprostavljala. I zato kaže u svome hadisu Rasul Ali zato selam koga bilježi muslim bede el islamu gariben wa se jaudu gariben kema bede lil Počeo je islam sa pojedincima i na će se vratiti na pojedince i blagoli se tim pojedincima koji budu se držali svoje vjere kao kada drže žeravicu u svojoj ruci, ona ih prži i peče, ali je ne smiju ostaviti. Velika su iskušenja, ali nije put da iznesemo ovaj emanet put ostavljanja toga. Ono što je opisano u hadisu koga bilježi Ahmed svojim senedom od Rasula alaihi salatu kome kaže nasun salihune qalilun fi nasi su'in kathir ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ljudi dobri koji će tada biti malobrojno u mnoštvu nevaljalaca i oni koji su im nepokorni su mnogobrojniji od onih koji ih slijede. I zato Resulullah a.s. nam je dao u svojim hadisima jasne i čvrste smjernice kako treba da postupamo. Kao prvo, u slučaju razilaženja među ljudima da se obratimo njegovoj praksi sunnetu Rasula a.s. Svakako da mnogi ljudi citiraju ajete kuranske, ali nekada oni mogu biti dvosmisleni nekada mogu imati dva značenja. Jedno od je ispravno i traženo, a drugo nije. Da bismo uspostavili ono značenje sa kojim je zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i koji je htio uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, obratit ćemo se Kur'anu i sunnetu Rasula alaihi wasalam, koji će nam to objasniti. I zato hadis koga bilježi Ibn Mađe u, u svome sunenu kaže Men je'iš minkum ba'di fe se jera htilafen ketira. Ko od vas bude živio poslije mene, naići će na mnoga razilaženja. Alejkum bi sunneti, držite se moje prakse. Wa sunneti l'hulefa ir rašidine min ba'di. I sunneta hulefa ir rašidine nakon mene. Abdu alejha bin nevađir. Prihvatite se njih svojim zubima očnjacima. Wa ijakum wa muhdetatil umur. I dobro se čuvajte novotarija uvjeri, vjeri fe fe inne kulle bid'a wa kulle bid'atin dalale. Jer je svaka novotarija uvjeri sve to bid'ata, svaki bid'at voli, vodi na dalale. Dakle, snijeđenje, a ne izmišljanje u našoj vjeri sistema, ideologija, ubjeđenja i rada i principa toga rada. kada se pojavila jedna skupina ljudi koji su htjeli u ibadetima nešto uvećati, povećati i na taj način se Allahu te taala približiti. Vidjet ćemo da je Resulullah alejsatu selam oštro u tome slučaju nastupio. Sakupio je ljude i rekao: "Ema wallahi inni la ahšakum lillahi wa atqakum leh." Tako mi Allaha ja sam najbogobojazniji među vama i najviše ga se boji. Lakinni usalli, lakinni esumu wa uftir. Ali ja postim i ima vremena kada ne postim. Wa usalli wa arkud i klanjam i odmaram. Wa etezavvađu nisa i ženim se femen regina an sunneti felejse minni. Ko se odriče moga sunneta i moga pravca, meni ne pripada. Dakle, svatanje Islama onako kako je bilo u vrijeme Božije poslanika ali sad bez ikakvog dodavanja, bez išta i ikakvog mijenjanja u tome principu rada. I zato je to put uspjeha za koji je Rasul, Rasulullah sallallahu Sellem rekao u hadisu koji bilježi Buharija i kaže Kullu ummeti jedhuluna al dženne Cijeli moj ummet uće u džennet illa men eba osim onih koji ne htjednu ومن يأبى ko je taj ko ne tjedne a on kaže man ata'ani dakhala al Ko bude mene slijedio ući će u džennet. asani zakad eda, A onaj ko mi se suprostavi, on je odbio ulazak u džennet. Znači nema ulaska u džennet nekim drugim putem i pravcem osim slijeđenjem Rasula alaihi salatu Isto tako, naći ćemo danas ljude koji pod izgovorom slijeđenja određenih ajeta ili hadisa slijedi ono što je dvosmisleno, ono što ima dva ili više značenja, pa na taj način želi sumnju ubaciti i sprovesti svoje strasti citirajući kuranske ajde.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 Što se tiče onih u čijim srcima je bolest i skretanje sa pravoga puta, oni slijede one manje jasne ajete, želeći smutnju među muslimanima napraviti i proturiti svoje značenje. A njihovo značenje ne zna niko drugi do Allah. Oni učeni uvjeri, oni kažu mi vjerujemo u to, sve od Allaha a pouku prihvataju samo razumni. Kažu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nakon proučenog toga ajeta فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْدَرُوهُمْ kada vidiš one koji slijede te dvosmislene i ajete koji su nejasni, to su oni koji je spomenuo Allah, pa ih se čuvaj. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže nam Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem da će u zadnje vrijeme se proširiti filozofije razne, da će ljudi svakakva svačanja i vjerovanja prihvatati i slijediti sve mimo puta Rasula alaihi sallatu wasalam ono što je zabilježeno u muslimovoj zbirci hadisa, kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم Biće u zadnje vrijeme deđala lažaca koji će vam dolaziti sa govorom koji niste čuli ni vi ni vaši predci. Dakle, ono što nema nikakve osnove sa vjerom, ono što ne vodi svoj temelj i korijen od Resula ali wasalam. Pa kaže Resula ali wasalam, teško vama i teško njima, nemojte da vas sa pravoga puta odvedu i nemojte da vas na kušnju stave. Samo je ovo put, put slijeđenja Resula asalam onaj koji je garantovan da će biti uspješan i koji će sa Allahovom pomoći biti od uzroka da se oslobode mjesta muslimana koja su okupirana, da se muslimani kao ummet cjelokupni prihvate Allahovih propisa i da kao ummet uspijemo i na ovome i na onome svijetu. Molim uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam se smiluje na danu sudnjem, da nam olakša polaganje računa na danu ispita. Molim ga tabaraka wa ta'ala da pomogne svim borcima na Allahovom putu Palestini, Kašmiru, Čečeniji i svim drugim mjestima.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 Drugo karakteristično svojstvo ove uspješne i spašene skupine jeste borba na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. To je svojstvo po kojem se ova skupina islamskog ummeta odlikuje, koje joj je karakteristično, na kome je ustrajava i ne ostavlja ga nikada. Ako čovjek u nekom periodu nije u mogućnosti da učestvuje u borbi na Allahovom putu, u najmanju ruku treba da ima nijet, namjeru, želju i težnju da ga nekada uzvišeni Allah učini od iskrenih pravih boraca za uzdignuće i uzvisivanje Allahove Đelešanuhu vjere. To ćemo vidjeti iz hadisa Rasula alaihi salatu wasalam u kome on kaže, koga prenosi muslim, لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة neprestano će ova vjera opstojati i biti postojajna na kojoj će se boriti skupina muslimana dok ne dođe sudnji dan.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 Kaže nam kuranski ajet isto tako وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير i koliko je poslanika, koliko je Allahovih vjerovjesnika bilo, katala ma'ahu, sa kojima su se borili, ribbijune kefir, mnogi pravi iskreni vjernici. Po drugome mutevatir kirajetu, وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ Koliko je vjerovjeznika bilo Allahovih uz koje su mnogi iskreni vjernici kutila, ubijeni. I borili se i ubijeni bili. Fama wahanu lima fi Oni nisu klonuli zbog onoga što ih je zadešavalo na Allahovom putu. Wama niti su posustajali, wa niti su se predavali. Kaže imam tefsira, imam al-Baghawi, imam ehli sunneta, kaže nam fama nisu se bojali. Nisu klonuli, to jeste nisu se bojali. Ej, mateha, lem Nisu, strahovali od džihada zbog grana koje su ih zadesile i zbog smrti njihovih drugova. Kaže El Muqatil, nisu se predali niti se pokorili neprijatelju. Sve ovo tumačenje ovog kuranskog ajeta. Kaže es sudi, nisu se ponizili, niti su se ponižavali pred nevjernicima. Kaže El Ata, nisu se žalili stvorenjima zbog onoga što ih je zadesilo, niti su tražili da im se neko smiluje i pomogne im, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao stvorenje kuranskog ajeta, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ I bori se na Allahovom putu, makar sam bio. Kaže Ebu Alije, nisu strahovali već su bili strpljivi u izvršavanju Allahove odredbe u pokornosti Rasulullahu sallallahu alaihi ve selleme i u borbi protiv neprijatelja. Wallahu yuhibbu sabirin, a Allah voli strpljive i izdržljive. Isto tako ono što vidimo da je karakteristično ovoj skupini pobjedonosnoj, uspješnoj i spašenoj skupini ovoga ummeta jeste da naređuju dobro i odvraćaju od zla kao što kaže kuranski ajet وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Neka bude među vama jedna skupina koji će pozivati na dobro i naređivati poznato i zabranjivati zlo. I oni su ti koji su uspjeli. Dakle, ako gledamo one među ljudima, one koji su, kojima je garantovan uspjeh, to su ovi. I vidjet ćemo ovdje veliku razliku između ove dvije dužnosti. Prva je pozivanje na dobro koju može svak da učini u granicama onoga koliko poznaje. I to se zove dava i pozivanje na Allahov put. Ali imamo nešto što se zove hisbe. To jeste el emru bil ma'rufi wa anil munkar. Naređivati dobro i odvraćati od zla. A zato je potrebna snaga. Zato je potrebna moć da čovjeku narediš i da mu zabraniš, potrebno je da imaš snagu da to ostvariš. Dakle, posjednici snage i moći koji moraju posjedovati snagu da bi iskorijenili zlo, jer za naređivanje dobra i uništenje zla potrebna je snaga za razliku od pozivanja samo na dobro gdje ona nije potrebna. Ukratko ovom prilikom da se upoznamo sa najvažnijim svojstvima borbe na Allahovom putu kako bismo sa Allahovom pomoći i mi mogli kada nam se prilika pruži učestvovati u ovom islamskom propisu. Kao prvo, do sudnjeg dana će postojati skupina ovoga ummeta koji će se boriti na Allahovom putu. Kao što kaže hadis Rasula alaihissalam, hatta jati emrullahi, dok ne dođe Allahova odredba. Po drugim rivajtima, hatta kume sa'a, dok ne nastupi sudnji dan. Neprestano će postojati ta skupina. Zašto? To zato što ćemo uvijek naći dobra u ovome ummetu. I nikada ovaj ummet neće biti lišen dobra. Neće biti lišen te skupine koja će raditi i boriti se na Allahovom putu. To nam ukazuje da će Allahova pomoć zasigurno doći i da je naša dužnost i obaveza da tražimo takve i da sa takvima pristajemo na Allahovom putu. Drugo, trajnost džihada i borbe na Allahovom putu. Prvo smo rekli da će postojati skupina do dana koji, će se boriti na Allahovom putu. Drugo, trajnost, što znači da borba na Allahovom putu neće se nikada prekinuti. Kao što kaže hadis u muslimu, El hajru ma'kudun fi, fi nevasiha el hajru ila el el eđru val ganima. Konji u njihovim grilama je dobro do sudnjega dana nagrada i plijen. To jeste, ljudi će se boriti na Allahovom putu i na konjima do sudnjega dana i imat će nagradu i plijen koji će zadobivati u toj borbi do sudnjega dana. Kaže Seleme ibn Nufail al-Kindi Kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam fa kala rajulun ja Rasulallah أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في ونواصيها الخير إلى يوم القيامة Kada je ovaj ashab rekao Seleme ibn Nufejl al-Kindi, Božijom poslaniku, ali sam ljudi su ostavili oružje i ostavili konje i govore nema više borbe na Allahovom putu, rat je zbacio svoje terete sa sebe, a on mu reče tada, odgovori mu Resulullah sallallahu alaihi sallam, nije istina, slagali su. Sada, sada dolazi borba i neprestano će biti među mojim ummetom skupina koji će se boriti za istinu, Allah će nevjerničkom narodu udaljiti srca od istine i s njima će obskrbiti vjernike dok ne dođe sudnji dan i dok Allahovo obećanje ne stigne, a u grivi posjedovanju konja je obećana dobrobit do sudnjega dana ovoga ćemo vidjeti da griješe oni koji kažu da su vrata džihada zatvorena nestankom halife i koji postavljaju šart i uslov za borbu na Allahovom putu da mora postojati halifa da bi se borba muslimana nazvala džihadom i borbom na Allahovom putu. Ovakvi opravdavaju svoj stav time što su rezultati džihada u Afganistanu i na drugim krajevima zemlje E, nisu doveli do onoga što je željeno. Svakako da ovdje moramo imati u vidu činjenicu da greške pojedinaca ne smijemo prenositi na ostale ljude. Kao što postoji razlika između grešaka pojedinaca i šerijatskih propisa borbe na Allahovom putu, pa ako su se desile neke greške kod muđahida u Afganistanu, to ne znači da ćemo sada optužiti sve muđahide i da ćemo zatvoriti vrata borbe na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. Oni koji žele da se nešto radi bez greški i koji žele da imaju muđahide koji ne griješe, oni može se reći u osnovi ne žele borbu na Allahovom putu, jer je ispunjenje ovakvog uslova nemoguće ostvariti jer svaki čovjek griješi. A mi kada pogledamo u Islama pa vidjet ćemo da su neki ashabi u bitci na Uhudu pogriješili. Znači li to da to dovodi u pitanje cjelokupnu borbu na Allahovom putu? Ni u kom slučaju. Isto tako ako nalazimo mahane muđahidima i uveličavamo ih, time u narodu činimo da oni gube ugled. A ponižavanje muslimana doprinosi samo pomoći i potpori nemuslimanima koje može u budućnosti spriječiti borbu na Allahovom tebareka putu. Ako kažemo da nema borbe bez halife, ako, kažemo da nema džihada bez predvodnika muslimana, vrlovnog predvodnika muslimana halife, time ćemo optužiti i iskrene vjernike koje smatramo takvima, koji su se borili u vremenu kada ih nije predvodio halifa. Između ostalog u vrijeme Božeg poslanika, ali sad sam Ebon Basir, čovjek koga Božji poslanik ali zato selam nije mogao primiti u Medinu kada je hijđru činio iz Mekke zbog ugovora koji je imao sa mušicima I taj čovjek je otišao i činio ono što je činio mušicima i borio se na Allahovom putu dok mu Allah nije otvorio vrata izlaza. Isto tako poznati učenjak islamski, šehul islam Ibn Ibn Taymije, koji je u vremenu kada nije postojao halifa, kada je bila okupacija od strane Tatara, vidimo podigao džihad, ne možemo reći da taj džihad nije bio ispravan, jer ako budemo postavljali ovaj uslov, a to je uslov e, postojanja halife za džihad u tome slučaju kada će muslimani dobiti glasanjem i nekakvim drugim sredstvima mimo borbe na Allahovom putu svoja prava. Dakle, zatvaramo se u jedan krug koji nema svoga izlaza. Već kažemo najbolje da ima džihad sa halifom, ali ako ne postoji halife, opet će džihad biti do sudnjega dana. I u drugom slučaju, ako bismo prihvatili da nema borbe e, na Allahovom putu bez halife, u tome slučaju zanijekali bismo džihad u Afganistanu, u Bosni, e, na Kosovu, Čečeni, Kašmiru, Filipinima i na mnogim drugim mjestima gdje se danas vodi borba na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. I to bi nas odvelo do onoga u čemu je upravo naša propast. A ta propast jeste u onome što nas spominje Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme u hadisu koga bilježi Ebu Davud, Ahmed i Bejhakija. kaže se Iza tebajatum bil inati wa ahadtum aznabel bekar wa bil zer'i wa taraktum ul الجهاد sallat Allahu alaikum ذلا la janzi'uhu hatta ترجعوا hatta terđi'u ila dinikum. Hatta terđi'u ila dinikum. Kaže Resulullah selam kada budete trgovali sa kamatom, držali se za repove krava, ovdje se na jedan ponižavajući način spominje kada se budete zadovoljili zemljoradnjom, stočarstvom i budete zadovoljni sa zemljoradnjom, a ostavite džihad, Allah će dati da nad vama zavlada poniženje, nećete se iščupati iz njega dok se ne vratite svojoj vjeri. Što znači da je to od naše vjere ova borba na Allahovom tabaraka ta'ala putu. I isto tako nas uzvišeni Allah postiđe na to govoreći ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da, neć, da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, mili od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku donese. A Allah griješnicima neće, Allah griješnike neće uputiti pravim putem. Dakle, to je jedan jedini način da se izađe iz sramote iz poniženja u koje, u koje je upao ovaj naš ummet. Treće, dužnost nam je pripremiti se za suprostavljanje neprijateljima. Kaže uzvišeni Allah, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Da su imali namjeru da pođu i da nešto učine u borbi na Allahovom putu, sigurno bi zato pripremili što je potrebno, ali Allahu nije bilo povolji da oni idu, pa ih je zadržao i bi im rečeno, sjedite sa onima koji sjede. I ništa nisu ni učinili. I samo su opravdanja sebi tražili. Dakle, priprema za borbu na Allahovom putu, to je pokazatelj iskrenosti u džihadu na Allahovom putu i čiste namjere da čovjek zaista nešto uradi. Kao što kaže Resul, kao što kaže kuranski ajet وَاَعِدُّ لَهُمْ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون Pripremite protiv njih u borbi koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. Prenosi se od Okubeta ibn Amira radijallahu anhu u مسلم وزبيرت حديثة دا يركو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي Čuo sam Božijeg poslanika, ali zato selam, kako nam im beri govori, pripremite protiv njih koliko god možete snage, da je rekao, zaista je snaga bacanje, zaista je snaga bacanje, zaista je snaga bacanje. To jeste gađanje neprijatelja. I zato je navedeno isto u muslimovoj zbirci hadisa od Resula a.s. da kaže men alimer rem, men alimer remje thumme terekehu felejse minna eu qad eu asa. Onaj ko bude poznavao gađanje i bacanje, pa, pa ga, ostavi, taj nama ne pripada ili taj je neposlušan postao. Dakle, čovjek mora biti spreman i pripreman na to. Četvrto, borbom na Allahovom putu se uzdižu Allahove riječi na zemlji. I džihad nema drugoga cilja. Svaka druga borba, borba za naciju, borba za političke interese, borba za materijalnu dobit i ostalo nije borba na Allahovom putu. Došao je neki bedun Resulullahu sallallahu alaihi sellem i rekao čovjek se bori da se spomene, bori se radi plijena i bori se da bi se istakao, pa ko je na Allahovom putu? A Resulullah sallallahu alaihi wasallam reče ko se bude borio da Allahova riječ bude gornja, on je na putu Allaha uzvišenog prenosi Buharija i Muslim. Men qatala li tekune hiya hijel ulja, huwa fi azza wa Tako su i poznati imam je Hanife, imam Šafija i Ahmed i ostali definisali borbu na Allahovom putu, da je to borba za uzdizanje riječi uzvišenog Allaha te baraka ta'ala. Ovdje želimo da napomenemo da neki, kao što spominje Sejid Kutub Rahimahullah, da neki pod uticajem svoje slabosti, pred prividnom snagom neprijatelja posustaju i kažu da je borba na Allahovom putu samo odbranbeni rat. A šta je prvo, sa na prvome mjestu, šta je sa onim zemljama muslimanskim koje su okupirane, čije je oslobođenje vađib do zadnjeg muslimana dok postoji na ovoj zemlji i drugo, šta je sa prenošenjem hatta tekune dinu kulluhu lil hatta yekune dinu kulluhu lillah dok Allahova vjera ne bude potpuna i cijela na cijelome svijetu to znači šta je sa prenošenjem poruke u mjestima gdje se ne dozvoljava širenje islama. Naša dužnost je ući u ta mjesta i proširiti ovu Allahovu vjeru, dostaviti je ljudima, a onda nakon toga koje prihvati, blago se njemu, ako ne htjedne, taj je upropašten zbog svoga izbora. Ovim se izvršava, borbom na Allahovom putu se izvršava jedan veliki vađib, jedna velika obaveza, a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Poznat islam, islamski mufesir Bahak kaže, kaže da su oni koji se bore na Allahovom putu, da su to muđahidi i ulema. Muđahidi, borci na Allahovom putu i učeni. الذين إن مكناهم في الأرض أني كويما كالدادني مظلاسنا زمي أقاموا الصلاة كوي أسبوستا نمس وآتوا الزكاة إي داي زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نرجو دبر يدر شيء أزلا ولله عاقبة الأمور الله س سفرجا إي الله يتاي چيا چسترانا pobjediti ovdje želim Naglasim da su se mnoge borbe vodile da bi se pod imenom džihada na Allahovom putu. Ali ćemo vidjeti da vođe tih borbi nisu stajali iza islamskih principa. Došli bi nekada pred narod da klanjaju dva rekata, a Allah najbolje zna kako ih klanjaju, da bi se pokazalo da su oni borci na Allahovom putu i oni koji pomažu Allahovu vjeru. A nakon toga kada bi se riješili svojih okupatora, bilo da se radi o ovima ili onima, isti ti koji su dojuče bili pozivali u borbu na Allahovom putu, isti ti su gore činili sa muslimanima i napunili zatvore muslimana nego što su dojučerašnji okupatori radili. Dakle, isto ga vidimo da musliman ne smije biti zavaran. O tome nam kuranski ajet govori وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ i nemojte vjerovati osim samo onome ko slijedi vašu vjeru. Nije dovoljno da kaže ja sam musliman i da pred vama klanja dva rekata. Gdje je on u znanju, gdje je on u primjeni Islama, gdje je on u potpomaganju Islama i potpomaganju svih ovih principa kojima nas zadužuje uzvišeni Allah tabaraka wa I muslimanima se ne smije desiti da budu tako i takvima ni pošto zavarani. Ovdje želim napomenuti da obaveza džihada u odsutnosti halife ni u kom slučaju ne znači da svaki pojedinac uzme sebi za pravo da se ponaša kako hoće i da slijedi svoje prohtjeve jer to na prvome mjestu dovodi do razjedinjenja i sukoba među samim muslimanima, do slabosti i do anarhije, a Allah tebareke ve taala naređuje zajedništvo, naređuje zabranjuje sektašenje i podvajanje koje dovodi do slabosti. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la I svi se prihvatite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. I kaže: "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tanhaba rihukum." I ne prepinite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah voli one koji se bore na Allahovom putu u jednome safu. Dakle, jedan su safa nisu razjedinjeni ke ennehum bunjanum marsus kao da su bedem čvrsti. I kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem alaikum bil džema'a wa ijakum wal firqa fe inne šeitana ma'al wahid wa huwa minal ifnejni. Ebaad. U hadisu koga prinosi Tirmizija kaže Resulullah alaihissalatu držite se džemata i čuvajte se. Pazite se sektašenja, šeitan sa jednim, a od dvojce je dalje. Zbog nedostatka znanja moramo se čuvati da ne dođe u nekim situacijama do razdora i suprostavljanja zajedničkom radu, džematskom radu. I zato ćemo vidjeti da je od uslova džihada priprema a e, iz kuranskih hajeta i hadisa Resula ali sada vidjet ćemo da je govor upućen množini, a ne pojedincima. Tako ćemo iz toga shvatiti da ova naredba se ne odnosi na pojedince, već na cjelokupni džemat što znači da pojedinci ne smiju dozvoliti sebi da svojim postupkom štetu nanesu svome džematu, džematu muslimana iz svoje želje da se bore na Allahovom putu i iz želje da nešto učine za ovu vjeru. To nam se ne smije desiti jer će tim svojim postupkom biti veliki griješnik i uzrokom velike nesreće muslimanima. Uzvišeni Allah kaže وَيَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ i kaže وَتَعَوَنُوا عَلْ بِرِّ وَتَقْوَى Pripremite im, dakle, kao grupa, kao skupina, kao džemat i kaže وَتَعَوَنُوا i držite se svi zajedno potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Molim uzvišenog Allaha, tebareke wa ta'ala, da nam svima učini put borbe na Allahovom putu olakšanim i da nas učini od iskrenih boraca za njegovu vjeru tebareke wa ta'ala, od onih koji će uzdizati njegovu vjeru i širiti je širom zemlje. Amin, arhamar, rahimin. Akulu qavli hada wa astagfirullah ولكل مسلم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم